والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Draga braćo Ovo je naš ders, znači gdje govorimo o temi posljednji vasijet ili posljednja oporka poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Malo ćemo skratiti tredi hladnoći Bidnila <clears throat> Mi smo već nekoliko dersova održali na ovu temu, svodno hadithu koji smo navodili, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam as as salat, wama melekete nam. Ili čuvajte namaz i vodite brige o onome što je vaše posjede. I počeli smo komentari sad, znači ovaj prvi dio, as as salat, čuvajte namaz. I već smo nekoliko druženja imali na tu tematiku i danas, bjedni lahi ta'ala, nastavljamo. الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات I obavljaj, kaže, namaz na početku i na kraju dana. I obavljaj namaz na početku noći. Innal hasanati yudhibna sayiat, a zaista dobra djela niste hrđava i grije. Dobro. Kažu islamski učenjaci govoreći o tefsiru ovoga što je Allah dželle šanu rekao. Obavljaj namaz na početku dana kažu sabah. I na kraju dana kažu ikindija. kindija. Na početku noći kažu Akšam i Jacija. Ima islamski učenjaka kako navodi, između ostalog imamo Taber u sveme Tafsiru i također imam Kefir, da kaže ovo na početku dana i na kraju dana kažu između ostaloga Sabah, Podna i, i A na početku noći naravno kažu šta? Akšam i Jacija. Odnosno, ovdje Allah Đelešanu naređuje da se šta obavlja koliko? Pet vakata. Zatim rezultat toga dolazi i kaže innel hasenati odhibne sejat a zaista dobra djela nište poništavaju grijehe loša i hrđava djela dobro bilježi imam Bukhari u svome sahihu mi ćemo sada da pojasnimo malo inša Allahu ta'ala Bilježi imam Bukhari u svome sahihu i imam Muslim u svome sahihu i ovo je njiva verzija. Od Abdullah ibn Mas'uda Ene rađulen asabe min imreati kubleten. Kaže, čovjek je bio jedan od ljudi koji je poljubio da mi oprosite na izrazu tuđu ženu. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيدوش الله بصنيك صلى الله عليه وسلم فأخبره بغيبا بيستيو فأنزل الله عز وجل فأي الله جل شانه كجب أبياوي وكو آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يبياوي كجب الله جل شانه وبي آية I obavljaj znači namaz na početku i na kraju dana i na početku noći, a zaista dobra djela nište hržava i nište grije. Pa je rekao čovjek Eli hada ja Rasulallah, jer ta kaže Allah poslaniće, jer ovo samo za mene. Kaže Allah poslanik sa osad, li džemi'i ummeti, ne kaže nego, za čita moj bez izuzetka. A umet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam jeste onaj koji šta? Praktikuje ono sa čim je on došao. Nije umet poslanika sallallahu alaihi sallam onaj koji splašo voda i ne pada Allahu džarašan na srdu. Jok! Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam sudnju dan se odriče toga. Umet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam shodno ovome jesu oni koji Allahu džarašan na srdu padaju i koji izvršavaju ono što Allah naređuje i bježe od onoga što Allah džarašanu za, zabranjuje. Bilježi između ostaloga Muhammed ibn ibn Nasr al-Mervazi u svome djelu ta'zimu kadri sala ovaj rivajet sa dobrim lancem prenosilaca ili sa vjerovodosan što ima pojačanje kod Buharije muslima. Detaljnije. I između ostaloga se navodi, ovaj čovjek kaže, došao i ispričao Allahove poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, šta se dogodilo. Pa mu kaže da je u svome voćnjaku našao ženu. I sa njom je uradio sve što insan radi sa ženom osim spolnog odnosa. I došao Allah posliko rekao, radi samo što hoćeš. Pa kaže Omer da si sakrio to što si uradio, Allah bi te sakrio. Poklio bi tu tvoju sramotu. Pa je kad čovjek otišao, pa je Allah poslani se rekao, zovite ga vamo nazad, pa mu je citirao ove ajete koji su, koji su došli. Nema braćo sumnje da Ovo što je ovaj čovjek uradio jesu od malih i velikih grijeha. Kakvi? Veliki grijeha. Spomenuto ovdje u ajetu jeste da insan šta? Obavlja namaz. I da dobra djela liste hrđava i grijehe. Kažu istanski učenjaci što znači šta? Da insan ako radi loša djela, namaz ga šta? Bidne mlahi tala čisti. Čak i veliki grijesi, čak i veliki grijesi. Poput ovoga grijeha. Zato kaže Allah poslanik sa osvrem kada je ovaj čovjek rekao, kaže Eli hada ja Rasulallah, jel ovo važi samo za mene, specifično, aj to objavljen za mene, ni za kog više. Kaže, li mi'i ummeti, za čita moj umet. Zatim kaže, kullihim, bez izuzetka. Bilježi ima Mahmed sa vjerodostanim lancem prenosilaca kako to je ocijelio Šuaib al-Arnaut u svome musnedu. Ovo je hadis od Ebu Bekra radijallahu anha, radijallahu anhu odmah na početku, znači Musad imama Ahmeda prvi počne sa Musadom i me dostao Ebu Bekra. Da je, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ma min muslimin yudnibu zemben, nema, kaže muslimana koji učini grije, thumma je talodba, fe yusalli rekatejni, فيستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له نما كاجة مسلمانا كوي كاجة وچني نكي غريح a zatim thumma yatawadda zatim dođe nakon grijeha kojeg je počinio sa abdesti thumma yusalli ili fa yusalli rekateini a zatim kaže klanja šta dva rekata fa yastaghfiru Allah li zalika zamb a zatim zamoli Allah jalla da mu taj grije oprosti illa gafara leh. O Allah Đelešanu neće biti ništa rostim šta da ćemo oprostiti. Jel vodite računa gdje smo braćo? Gdje smo? U čemu? Namazu! I bilježi ima Mahmed također sa dobrim lancem prenosilaca. Ovo je poznati hadith vama. Hadith dolaz od Ebu Zerra da mu kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ittaqillahi hajthu ma kunt boj se kaže Allah jalešanuhu hajthu ma kunt u svakome stanju ha trugovina s bratom boj se Allaha ha odnos sa suprugom i djecom boj se Allaha odnos sa komšijom boj se Allaha u potovanju boj se Allaha u ratu boj se Allaha sa životinjom, boj se Allaha. Hajtu makun, sve što god radiš, gdje god bio, boj se Allaha. Gdje je obraću kod nas? Zatim kaže, wa etbi' as-sayyi'ata al-hasana. Zatim kaže loše djelo koje uradiš, odmah nakon njega kaže uradi šta? Odmah dobro djelo uradi. Uradio si loše djelo, Odmah kaže nakon njega uradi šta? Dobro djelo. Zašto? Tamhuha. Kaže da ga izbriše. Da ga izbriše. Da ga nema. Wa khaliqin nas bil, bi hulqin hasanin i kaže sa ljudima se obhodi na najljepši način. Sa najljepšim ahlakom. Sa najljepšim edebom. zaista kaže dobra djela niste nadomješćuju hrđava grijehe i loša djela. Juzhibne znači šta? Zamislite ovo je knjiga. Stoji na ovom mjestu. I dođe sa drugom knjigom samo, op, ona dođe na njezno mjesto. Ove više nema. Ova tako postoji. Odnosno, onoga više grijeha ne postoji jer ga je uništio ko? Dvoje dobro djelo koje su radio. A mi smo rekli na našim druženjima da je namaz šta najbolji tjelesni ibadet. I najdraže Allahu djelo. I Allah Đelešanu ga propisao na mi'rađu, na najvišim sferama. I to na mjestu gdje je razgovarao sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Bez, što bi rekli mi, posljednika. I dolazi odmah nakon čega? Nakon šehadeta odmah namaz? Odmah namaz. Nakon tevhida dolazi ti odmah šta da moraš potvrtati da vidiš čime? S namazom. Dobro. Braćo moja draga, vjerovjesnici i poslanici, svi su, braćo moja draga, morali klanjati. Ne bi bio vjerovjesnik. Nije bi Allah Đelešanu ga izabrao. Ako je bio od onih koji neće Allah da, čel, da seždu čini i spušti svoje čelo na seždu. Jok. Najčastniji, najplemenitiji, najbolji, najpravedniji, najljepši, najbogatiji. Za nije Jusuf alaihi salam najljepše stvorenje koje Allah Đalešanu stvorio ljudskih stvorenja? Zar nije Sulejman imao vlast koju nikad niko neće imati? Ha? Zar nije Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rahmetun ila alamin milo svjetovima? Zar nije وقتل داوود جالوت Zar nije Davud bio jedan od najhrabrijih i najvještijih boraca i upio jednog najvećih hatnika Dunjaluka Džaluta. Ali su svi Allahom na sreždu padali, svi padali na sreždu. Što znači, nemoj misli da ćete imetak uzdići, da ti ne treba da sve dočiniš. Niti tvoja hrabrost, niti tvoja vlast, jok. Oni su bili ljepši, i bolji, častniji, plemeniti od tebe i opet su Allahom Đalešanu ponijez na srdu činili. Kaže, između ostaloga, Allah Đelešanu Musi alihi salam kada je Musa alihi salam došao vidio vatru i došao kaže Allah Đelešanu njemu lima فَاسْتَمِعْ لِمَا Inneni ena Allahu la ilaha illa ena fa'budni wa aqimi salata li لذكري Kaže mu Allah Azza wa Jal, kome Musi? Ovo ćemo sad malo protefsiriti. Festemija lima juha i lejk. O Musa, dobro obrati pažnju i vodi računa o onome što će ti se objavljivati. Od koga? Od Allah. Znači, moraš izvršavati ono što ti Allah naređuje i moraš ostaviti ono što ti Allah zabranjuje. Ovo vali za svakog vjernika. Primjer kroz poslanike, primjer tebi i meni. Za ne kaže Allah Đelešanu Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam وَاتَّبِعْ مَا يُحَ إِلَيْكَ wasbir i slijedi kaže o Muhammed ono što ti se objavljuje odnosno od Kur'ana i sunneta kako kaže Ibn Kathir u sume tefsiru. Osbir! Istrpi se! Hatta jahkum Allahu wa huwa khairul hakimin. Sve dok Allah ne bude donio svoj hukm, između koga? Između tebe kao poslanika i između onih koji te negiraju, wa huwa khairul hakimin. On je onaj najbolji koji propise donese. Nema nepravde. Nije svačije da sudi ljudima. I donosi fetve. I da bude kadija. Jok! Učenjaci, braćo, bježali od kadiluka. Allah mi je svjedok. Ja sam to govorio često. Učenjaci Selefa bježali od Kadiluka. Es teoriji, Sufjane es teoriji, kada je bio izabran da mora da bude Kadija, braćo, pobjegu u Jemen. Pa Halifa poslu vojsku, jer traži na svaku stranu, on pobjegu. sam budala, ne trebam da budem kadija. Pomahnitali bi što bi narod rekao kad bi čuo da ga treba da stavi za kadijeluku, da daje ljudima da presuđuje. Danas imate daja koji da čekaju da ljudima presuđuje. Evo laj. Doći sebe, bježu od toga, bježu! Danas polupismeni daje poput mene i sličnih i gori od mene. Žudi ka tome. Nepoznavanje, braća moja draga, Allahove knjige, niti tefsira, niti haditha, niti onoga što je Selef došao sa tim. وَتَّبِعَ مَا يُوحَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ U drugom ajetu Allah Đelešanu kaže O Muhammede, slijedi ono što ti se šta objavljuje tvoga gospodara. Zato ovdje kaže isto tako Allah Đelešanu Musi alaih salam فَسْتَمِعَ مَا يُوحَ إِلَيْكَ Dobro, čuj šta će ti se objaviti, šta će se narediti. Zato Kaže Allah Đelešanuhu u primjeru Jahije. Jahija, ja Jahija. Hudil kitabe bi kuve. O Jahjo, uzmi, kaže, knjigu bi kuve. Ha? Jeste. Ali nije došlo sa bil kuve. Bil sa elif lamom, sa određenim štavom. Nego bi kuve sa svom snagu obuhvatiti. ovo ovako, ono onako, ovo zabranjeno, ovo dozvoljeno, nema izostavljanja. Sva snaga mora se na to potroši. Zašto, braćo? Dženet je skup. Dženet je skup. Zatim kaže Allah Dženešanu njemu, Inneni en Allahu la ilaha illa ana. Kaže, zaista sam ja jedini, odnosno Allah. I nema drugoga božanstva mimo mene. Na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغُفِرْ لِي ذَنْبِكَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Znaj dobro, fa'lem, znaj dobro, da nema drugog božanstva osim Allaha. Moraš prvo da znaš, pa tek onda da sprovedeš praksu. Fa'budni kaže, I obožavaj me, odnosno čini mi i meni šta? Ibadet. Innama kul innama umirtu en a'bud Allahe la ušriku bihi. Meni je kaže naređeno, kako kaže Allahom posljednika za naređeno mi je da obožajem samo Allaha i njemu širka ne čini ni u čemu. Ilehi edu'u. I kaže njemu pozivam, opet onaj dođe na sad. Kome pozivam? kaže zatim na kraju i obavi, kaže nama da bi ti ja stalno na umu bio. Pogledaj pet puta, hajde kažem samo pet puta, stalno. Stalno ti Allah na umu, stalno, stalno, ne da boravi. Nije petak samo, ili bajram, i ne do Allah nikad. Da bi insanu Allah Đelešanu stalno bio na umu, mora šta? Mora imati peticu da bude od onih koji se sjećaju Allaha. Pogledajte, braćo moja draga, slučaj. Musa, alihi salam, Firauna i Sihirbaza. Wallahi, subhanallahi, lazim, Allah, azze wa djelle, svojim ajetima, braćo moja draga, ruši mnoge membrane koje se mogu naći u ljudskom srcu. Između ostaloga, kad su sve uradili, سناودي وضحينا إلى موسى نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون tako dalje dole Šta je bilo kada je Musa bacio štab kad su oni bacili svoj? Kaže, fa ulqija saharatu sađidin, kalu amenna bi rabbil alamin, rabbi Musa ba Harun. I kad su vidjeli šta se događa, da ona njihova čarolija, njihov sihr ne pomaže. Jer Musa je došao sa etmom Allah azze wa džele. Šta su rekli? Fa ulqija saharatu sađidin. Izraz bacio ulqija. Bacili su se na srtu. Odmah. Bacili. Ne polako da se vijeno spušta. Odmah neću. Bajvamo mi li petkom. Odmah na srtu ide. Kometa što kaže narod. Kalu amenna bi rabbil alemini. Rekli su vjerujemo gospodara svjetova. Rabbi Musa i Harun, u gospodara Musa i Haruna, u drugom ajetu gdje kaže Allah Želešanu, pulke je sehra to subđeda, i bacili su se, kaže, sirbazi na srdu odmah. Pulke sehra. وقالوا قالوا آمنا برب هارون وموسى ovde samo jedino ovo ovaj mjesto ovde ulazi do prvo Harun pa zatim Musa i kaže vjerujemo u gospodara Harunovog i Musaovog nije kada ovo braćo moja draga hadis bilje žima muslim sume svome i mi smo ga radili u hadisu prvi stepen gdje kaže Allah poslanik sallallahu sallam bilje žima muslim imamo termir i ostali Aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Najbliže što može da bude rob prema svome gospodaru jeste kad je gdje? Na sebi. Zato sihirbazi kada su vidi šta su vidi odmah su požurli gdje? Da bježe ili da čine sreždu odmah na sebi. Zašto? Zato što je tada insan najbliži Allahu Azza wa Jalla. Ja samo to rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jok. I onda kaže, fe ektiru, šta? Ed du'a. I u tom stanju mnogo dove činite. Stanju čega? Stanju sečdi. Pogledaj koliko propušta ona što petkom samo klanja. Ili ona što barom samo klanja. Kad ti na sečdi dovu čini koliko ti srce hoće. Nemoj se zavoditi za onima koji ti kažu samo tri put subhane rabbi al a'la dosta je. Jok! Allah poslani se ozir podučava i i tebe. Kakav da budeš na teži? Da dove činiš Allahu Đelešanu. Zašto? Zato što si u tome stanju najbliži Allahu Azevađele i najveća mogućnost primanja dove jeste kad si čelom na srđi. Braćo moja draga, nemojte biti od onih koji sve imaju tamam. Para ima, zdrav jesam, sa ženom sve u redu, s djecom dobro, škola dobro, ne treba ti ništa, jel kakvi? Vraće, vallahi sam našao podatke da bi selek znao Allaha molit za šaku soli. Šaka soli. Koliko vrijedi šaka soli sad kod nas? A? Dovini, dovini bi Allahu da, da ih Allah obskrbi sa šakom soli. Ovo je, braće, sve nepoznavanje sunneta Allahova poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Ej nam. Zatim, braćo. Ovo je govor Musa alaihi sallam, gdje mu Allah naređuje da šta? Obavlja namaz. Da bi se sjećao svoga gospodara. Ej nam. Pogledajte, je Isa alaihi sallam. Kada ga je majka rodila? I kada ga je židovima donijela, šta su rekli? Jesu i obtužili neuzubila za blud? Jesu. Ona se zavjetila da, post, da, da razgovarati sa ljudima taj dan. Neće. Fe ešare ti lej, kako se navodi u suri Marijan. Pa je kaže, pokazala na njega. Kalu kejfe nukellimu men kane fil Mehdi Sabija. Ismijavajući se, kaže kako da mi razgovaramo sa onim koji je u Bečici, <laughs> dijete. Pa je rekao šta? Inni abudu vah. I srušio ovdje kršćanstvo. U jednoj riječi. Zaista sam ja, kaže Allahu rob. Dijete u Bečici razgovara. Ovo su riječi Allaha, ne moje braće. Inni Abdullah I ovdje je porušio šta? Kršćanstvo do temelja. A Atani el kitab. Dao mi je, kaže, knjigu koju inđil i ovdje je šta porušio koga? Židove. Jer su odbili inđil, odbili su inđil, oni kažu inđil nije, ne postoji, mi imamo samo Taura. Tor. Vajaleni nebija i učinio mi je vjerovjesnikom i morate me slijediti, gotovo, ja sam vjerovjesnik, poslao me Allah. Pa su odbili ili prihvatili? Odbili. فلما حث عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله فاشهد واشهد بأننا مسلمين muslimun. Kaže, i kada je Isa od njih osjećao kufr, kufr koga? Židova. Kale men ansari ila Allah. Ko je taj koji će pomoći Allahovu vjeru? Allah azza wa jalla. Kale al-havarijuna nahnu ansaru Allah. Amanna billahi. Pa su rekli havarijun, njih 12. Mi smo ti koji ćemo pomoći Allaha. Posvjedoči da smo mi muslimani. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا I učin me, kaže vjerovjesnikom. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا Ejne ma kunt. I učinio me da budem pun beričeta gdje god budem. A ovo braćo zadaje Udarac. Udarac. Gdje god dođeš da bude tvoja dava berečetna, da tvoji postupci budu berečetni, bereke, blagostanje, ne cijepanje džemata, ne udaranje na čar znaja i učenjaka i ostalih ljudi, ne ono što su ljudi radili godinama, ti potlijepaš sa dva tvoja dersa. Optužiš druge za, za, za kufr, jedne optužuju za novotarije, jedne za monopikuh, svi su kako ne treba samo moj džemat, kako treba, maša Allah, Mubarek ja. Pun berećeta. Jok. وَجَعَلَنِي mubareken اَيْنَمَا كُنْتُ A, bis وَوَصَّانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ hajda. I kaže, oporučio mi je, oporuka, vasijet. Bis salati sa namaz, za namaz, moraš ga klanjati. Wal zekat, ili dajem zekat, ma dum tu haja, dok god sam živ. Ha? Ovo ma dum tu haja nećete naći u Koranu, nigdje osim na ovom mjestu. Ma dum tu haja, šta znači ovo ma dum tu haja? Zašto baš Isa alaihi sallam da kaže ma dum tu haja, sve dok sam živ. Barak Allah fik. Zato što oni kažu šta? Hrazape, eudu billah, ubijen. La, kaže Allah, jale šanu, ber refahu Allah, ilaih, naprotiv Allah ga je sebi, uzdiga. Hajjun živ, živ! Naređenom da klanja, da obavlja namaz, daj zekat, jeste, i ti će na zemlju ponovno spušten biti, spušten biti. I šarijat Muhammeda sallallahu sallam slijedi, šarijat Muhammeda sallallahu sallam slijedi. Klanjat, klanjat, zekat dal, zekat dal, topit. Ma dum tu haja dok god sam živ. Koliko imamo još vremena? Koliko smo do? 25. Čemo stati? Pogledajte Zakarija alaihi salam. Zakarija a.s. kada je vidio Merijem, kako Allah Đelešanu je obskrbljuje <laughs> sa plodovima kada ih nema. Kad nema šta da dođe, on je donos obskrbu. وَكَفَّلَهَا Zakarija, kako kaže Allah Azza wa Jalla. I Zakarija je taj koji se onoj brinuo. Svi su bacali pera koče, koče, Allah je šan uvijek dane da on, pa su بريستال داون بده وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قد كل بكل يدوشو نشو بكل يوبسكبو يا مريم أن لك هذا ومريم كاجة ذاك يوو اشتمو كاجة هذا من عند الله هو كاجة الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله بسكوب ليوم كوغان فوتشي كوغان زبري كوغان هوتشي بغير حساب بس الله هذا Nema šta da platiš. Bez polaganja računa. Odeš u radu da kupiš hljeba, da kupiš paradajza, moraš platiti, moraš platiti. Odmah kaže daj dvije marke. Kod Allaha ne ima računa. Ali mora se zaslužiti Allahu ađele šanovska. I kad je to vidio, šta je uradio Zekarija? Molim. Kada je to vidio, odmah je Zekarija šta? Tražio od Allaha ađele šanovska ono što mu treba. Šta je tražio? Potomstvo. Jer nije imao potomstva. Ostario nema potomstva. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمَحْنَابِ Pa je kaže, gdje dovio braćo? Kažu islamski način, shodno ome. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ Dovio je u namazu. وَهُوَ قَائِمٌ U namazu, na qijamu. Yusalli klanja fi mihrab u točno određenom mjestu. Ne mihrab ovaj današnji što u nas ima. Ne ovaj obliki mihraba, ovi su, kako kaže Tortuši, navotarija, pojavili se u trećem mjestu u stoljeću. Odmah mu se odazvalo. Allah Azza wa i meleke mu postao da ga obraduju sa kome? Sa Jahjom. Za ne kaže Allah Đelešanuhu za Merjem. Ja Merjem uknuti ili rabbiki vas judi varkaj ma Rakein. O Merijevo! Između ostalog, kaže, u esđudi obavljaj seđdu. Obavljaj seđdu. Ova Merijem koji su malo prije spominjali. Druga. Da, jahi. Merijem koji su malo prije spominjali, koja je rodila koga? Isa, alaihi salam. Merijemo koji se brinuo ko? Zakarija. Kaže Allah je šao što je među ostalo, već su džudi, čini seždu Allahu, vrkejima rakeini, čini ruku sa onima koji ruku čini. I mnogi drugi vjerovjesnici, između ostalog Ismail, vatkur fil kitabi, Ismail, innehu kane sadiq al wadi, wa kane rasulan nabija. I kaže u knjigu koga? Ismaila. On je onaj koji izvršivao, izvršavao obećanje. I bio je, kaže, ko? Rasul, poslanik vjero, i nabija vjerovjesnik. Wa kane ja'mur ehlehu bis salati wa zakati. I naređivao je svojoj porodici. A, moraš da vodiš računa. Šta? Namazi zekat. Moraš da vodiš računa o svojoj porodici. Od prvog do posljednjeg. Jesi li klanio? Kad si klanio? Kad je ne znam? Kad je ovo? Moraš, moraš. To ti je tvoje. Džihad na ondunjalu. U u porodici čak. Vjerovjesnici su o tome vodili računa ti bolji od njih. Uspostavi žemat, ako nemaš u mjestu, uspostavi žemat. Nije klanio, kontroliši kad klanja. Kad je došao malehan, poduči ga, kako kaže Allah poslani sa srlem. Između ostaloga, podučajte vašu djecu sa sedam godina. A isto ucite i za namaz kad napune deset. Ej nam. I pogledajte, vjerovjesnici su to radili, praktikovali, imali kod sebe. A neće danas muslima da to imati. ابتلاك الله جل شانه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى كاجي نيتي بوتفرديو نيتي بيرو القران نيتي بيرو الله كاجي كوسا دبراتيو تتو تدني كوي دولا جامي ولا صلى نيتي كلا بيتك الى يعني بايرا نيتي A ima i koji nikad ne klanjaju, je tako? Ja petko znam, Allah mi je sjedao zakasit nekada na džumu, zbog određenog razloga. Znao sam jedan put nabrojati ljude, 40 ljudi nabrojim koji ne klanjaju. Evo, samo usput. Namjerno, 40, prođite, namjerno. Vidjet ćete koliko ljudi ne dolazi. Ili kad se vraćaš. Ha? Wala salla, niti je klanju. Walakin kezzebe. Otavallah. Naprotiv, poricao je. I leđa okretao, ne treba meni to. Thumma zaheb ila ehlihi je temepa. I išao je svojoj porici razragan. Ili što bi rekli mi, uživa ili namrgođeno i razragan. Što on nije od onih koji pada Allah na srđu. mi ćemo, bi idni Allahi ta'ala, braću, nastaviti na ovu tematiku u našem sljedećem druženju. Ako ima neko pitanje, dobro, ako budu na ovu odgovor, ako budu kao bihada, wa istamfiru Allah li, wa dobro. Ne ima, dobro. Tako bi biti.